بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, Sin, Mim. تلك آيات الكتاب المبين Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad, porque los habitantes de la Meca no creen. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين Si quisiéramos, les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con sumisión. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين Mas cada vez que les llega una nueva revelación del Clemente, se apartan de ella. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Ciertamente, han negado la verdad y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban, el castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra todo tipo de nobles especies? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين En verdad, en ello tienen una prueba del poder de Alá, pero la mayoría de los hombres no cree. Y ciertamente tu Señor, oh Muhammad, es el poderoso y el misericordioso. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين Y recuerda cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo: Ve al pueblo injusto, قوم فرعون الا يتقون al pueblo del faraón. ¿Es que no van a temer a Allah? قال رب اني اخاف ان يكذبون Moisés dijo Señor en verdad temo que me desmientan ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون y temo que mi pecho se oprima si me desmienten y que no pueda expresarme con claridad envía pues a Aarón conmigo y cometí un crimen contra ellos y temo que me maten قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون Alá respondió: No te matarán. Vayan los dos con mis pruebas y milagros. Yo estaré con ustedes escuchándolo todo. فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين Preséntense ante el faraón y díganle Somos mensajeros del Señor de toda la creación. أن أرسل معنا بني إسرائيل Dejen que los hijos de Israel vengan con nosotros. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين El faraón dijo a Moisés ¿Acaso no te educamos de pequeño y viviste entre nosotros muchos años de tu vida وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين e hiciste lo que hiciste matar a un egipcio siendo desagradecido قال فعلتها اذا وانا من الضالين Moisés dijo Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين y huí de ustedes cuando tuve miedo mas Alá me concedió conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل y me reprochas ese favor el de haberme criado de pequeño cuando tú esclavizaste a los hijos de Israel قال فرعون وما رب العالمين Entonces el faraón dijo ¿Y quién es el señor de toda la creación? قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين Moisés respondió El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos si tienen corazones creyentes y discernimiento crean pues en él قال لمن حوله الا تستمعون El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor ¿No oyen lo que dice? قال ربكم ورب ابائكم الاولين Moisés prosiguió Él es su Señor y el Señor de sus antepasados قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون El faraón dijo En verdad este mensajero suyo que les ha sido enviado ha perdido el juicio قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون Moisés prosiguió Él es el Señor de Oriente y de Occidente y de cuanto hay entre ambos si de verdad razonan crean en él قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين El faraón le dijo Si tomas otra divinidad que no sea yo haré que te encarcelen قال اولو جئتك بشيء مبين Moisés replicó aun cuando te traigo una prueba evidente قال فات به ان كنت من الصادقين y el faraón dijo muéstrala si eres veraz فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين entonces arrojó su callado el cual se convirtió en una serpiente que parecía real ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين luego extrajo su mano de dentro de sus vestimentas y ésta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم entonces el faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor ciertamente es un brujo instruido يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون que pretende expulsarlos de su tierra con su brujería ¿qué recomiendan hacer? قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين dijeron aplacen su decisión sobre ellos por un tiempo y envíen mensajeros por las ciudades para que reúnan a todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante ti y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado para competir con su brujería contra Moisés وقيل للناس هل أنتم مجتمعون y se dijo a la gente ¿no se congregaron para presenciarlo? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Y cuando los brujos llegaron, preguntaron al faraón: ¿Recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores? قال نعم وانكم اذا لمن المقربين El faraón contestó Sí, y serán de mis allegados. قال لهم موسى ألقوا ما Moisés les dijo: Arrojen lo que tengan que arrojar. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون Entonces arrojaron sus cuerdas y sus callados y dijeron: Por el poder del faraón seremos nosotros los vencedores. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون Y cuando Moisés arrojó su callado, éste devoró la falsedad que los brujos habían producido. فالقي السحره ساجدين Entonces los brujos cayeron postrados قالوا امنا برب العالمين y dijeron creemos en el Señor de toda la creación رب موسى وهارون en el Señor de Moisés y de Aarón قال قلتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين El faraón dijo: ¿Creen en Moisés antes de concederles yo permiso? Seguro que él es su maestro, quien les ha enseñado la brujería. Pronto sabrán lo que les espera. Amputaré sus manos y pies contrarios y después los clavaré en un madero a todos. إلى ربنا منقلبون Respondieron: No nos importa lo que puedan hacernos, pues ciertamente retornaremos a nuestro Señor en la otra vida. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين Esperamos con anhelo que nuestro Señor perdone nuestros pecados al ser los primeros en creer de nuestro pueblo. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون Luego revelamos a Moisés: Parte con mis siervos durante la noche. Serán perseguidos con toda seguridad. فارسل فرعون في المدائن حاشرين Entonces el faraón mandó mensajeros suyos a todas las ciudades de su territorio para reunir a sus tropas. ان هؤلاء لشرذمه قليلون Les dijo: ellos no son más que un reducido grupo pero realmente nos han enfurecido y nosotros somos una tropa numerosa bien dispuesta y preparada. فاخرجناهم من جنات وعيون Por ello, los expulsamos de sus jardines y manantiales, وكنوز ومقام كريم y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición. كذلك واورثناها بني اسرائيل Así fue. E hicimos que los hijos de Israel heredaran todo aquello tras la muerte del faraón y de su pueblo. فاتبعوهم مشرقين Y el faraón y su ejército los siguieron al amanecer. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون Y cuando ambas partes se divisaron, los seguidores de Moisés dijeron: Nos alcanzarán con toda seguridad. قال كلا ان معي ربي سيهدين Moisés dijo No lo harán Mi Señor está conmigo y me guiará فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم E inspiramos a Moisés golpear el mar con su callado y éste se abrió y cada parte se alzó como una enorme montaña وازلفنا ثم الاخرين y Luego hicimos que los otros, el faraón y su ejército, se acercaran. Y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. Y ahogamos a los demás. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وان ربك لهو العزيز الرحيم Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. واتل عليهم نبا ابراهيم Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Abraham, اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون cuando preguntó a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoran? قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين Dijeron, adoramos ídolos y estamos entregados a su culto. قال هل يسمعونكم اذ تدعون Abraham les preguntó, ¿los escuchan cuando ustedes los invocan? او ينفعونكم او يضرون ¿O tienen poder para beneficiarlos o perjudicarlos? قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون Respondieron, no, pero nuestros antepasados hacían lo mismo. قال افرايتم ما كنتم تعبدون Abraham les dijo, ¿no han reparado en lo que adoran انتم واباؤكم الاقدمون y adoraban sus antepasados? فانهم عدو لي الا رب العالمين Pues son enemigos míos, y no adoro salvo al Señor de toda la creación, الذي خلقني فهو يهدين quien me creó y me guía, والذي هو يطعمني ويسقين y me da de comer y de beber, واذا مرضت فهو يشفين y me cura cuando enfermo, والذي يميتني ثم يحيين y hará que muera y resucite, والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين Y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. Y Abraham rogó a Alá diciendo Señor concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí واجعلني من ورثة جنة النعيم Y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. واغفر لأبي إنه كان من الضالين Y perdona a mi padre. en verdad está extraviado Y no me humilles el día en que los hombres resucitarán. Día en que de nada servirán los bienes y los hijos. الا من اتى الله بقلب سليم Solo servirá presentarse ante Allah con un corazón limpio de incredulidad. وازلفت الجنه للمتقين Ese día, el paraíso se aproximará a los piadosos. وبرزت الجحيم للغاوين y el infierno aparecerá ante los extraviados وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون y se les dirá a los idólatras ¿Dónde está aquello que adoraban fuera de Allah? من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ¿Acaso pueden ayudarlos o ayudarse a sí mismos? فكبكبوا فيها هم والغاوون Y los ídolos que adoraban serán arrojados en él, unos encima de otros, junto con los extraviados. Así como Iblis y todas sus huestes. Allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán: تالله ان كنا لفي ضلال مبين Por Allah, que estábamos muy extraviados, اذ نسويكم برب العالمين al equipararlo a ustedes, ídolos, con el Señor de toda la creación y adorarlos. وما اضلنا الا المجرمون Quienes nos extraviaron fueron los perversos que negaban la verdad. فما لنا من شافعين No tendremos hoy intercesores ولا صديق حميم ni amigos íntimos que nos ayuden. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين Ojalá tuviésemos otra oportunidad y regresásemos a la vida mundanal. Entonces seríamos creyentes. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وان ربك لهو العزيز الرحيم Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذبت قوم نوح المرسلين El pueblo del profeta Noé negó a los mensajeros de Allah اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون Su hermano Noé les dijo: ¿No temerán a Allah? اني لكم رسول امين Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فاتقوا الله واطيعون Teman a Allah y obedézcanme. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. فاتقوا الله واطيعون teman a Allah y obedézcanme. Dijeron, creeremos en ti cuando te siguen los más despreciables. Noé dijo, Yo no sé lo que solían hacer, ni me corresponde saberlo. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون Mi Señor es quien los juzgará. Si fuesen conscientes de ello, no dirían lo que han dicho sobre ellos. وما انا بطارد المؤمنين Y no voy a echar de mi lado a los creyentes. ان انا الا نذير مبين No soy más que un claro amonestador. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Le dijeron: Si no dejas de decirnos esas cosas, Noé, te lapidaremos. قال رب ان قومي كذبون Entonces Noé invocó a Alá diciendo: Señor, mi pueblo me desmiente. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Juzga entre nosotros y sálvame junto con los creyentes que me siguen. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca que estaba repleta y después ahogamos a los demás Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذبت عاد المرسلين El pueblo de Ad desmintió a los mensajeros de Allah. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون Su hermano Hud les dijo: ¿No temerán a Allah? اني لكم رسول امين Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فاتقوا الله واطيعون Teman a Allah y obedézcanme. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون Edifican en todo lugar elevado enormes construcciones solo para su orgullo y diversión. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون y erigen fortalezas inaccesibles como si nunca fueran a perecer. واذا بطشتم بطشتم جبارين Y cuando castigan, lo hacen con tiranía. فاتقوا الله واطيعون Temed a Allah y obedézcanme. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون Teman a quien les ha concedido todas las buenas cosas que ustedes bien saben. امدكم بانعام وبنين Les ha concedido ganados e hijos, وجنات وعيون jardines y manantiales. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم En verdad, temo para ustedes el castigo de un día terrible. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين Dijeron, no importa si nos exhortas o no. إن هذا إلا خلق الأولين Esto que nosotros seguimos es el modo de vida de nuestros antepasados y sus costumbres. Y no seremos castigados. فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين Y desmintieron a su mensajero y los destruimos. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وان ربك لهو العزيز الرحيم Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذبت ثمود المرسلين El pueblo de Samud desmintió a los mensajeros de Allah. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Su hermano Saleh les dijo ¿No temerán a Allah? إني لكم رسول أمين Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فاتقوا الله وأطيعون Teman a Allah y obedézcanme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. el Señor de toda la creación, es quien me recompensará por ello. Piensan que Allah los dejará para siempre en medio de las gracias que tienen y que estarán a salvo de su castigo entre jardines y manantiales. Entre cultivos y palmeras de tiernos frutos. Y esculpen casas en las montañas con mucha habilidad فاتقوا الله واطيعون teman a Allah y obedézcanme ولا تطيعوا امر المسرفين y no obedezcan las órdenes de quienes se exceden e invitan a los demás a la idolatría الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون esos que siembran la corrupción en la tierra y no la mejoran قالوا انما انت من المسحرين dijeron ciertamente tú no eres más que un embrujado ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين no eres sino un ser humano como nosotros muéstranos un milagro si eres de los veraces قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم Saleh les dijo Aquí tienen esta camella como prueba de mi veracidad Ella tiene un día asignado para beber y ustedes otro ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم No le hagan ningún daño o se abatirá sobre ustedes el castigo de un día terrible. فعقروها فأصبحوا نادمين. Mas la mataron. y después se arrepintieron فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين y el castigo se abatió sobre ellos ciertamente en lo que hemos contado hay una lección pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. El pueblo del profeta Lot desmintió a los mensajeros de Allah إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Su hermano Lot les dijo ¿No temerán a Allah? إني لكم رسول أمين Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فاتقوا الله وأطيعون Teman a Allah y obedézcanme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. el Señor de toda la creación, es quien me recompensará por ello. De entre toda la humanidad, escogen a los hombres para sus relaciones sexuales. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون y dejan a quienes su Señor ha creado como esposas para ustedes. Ciertamente son un pueblo transgresor. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Le dijeron: Si no dejas de decirnos esas cosas, Lot, te expulsaremos. قال اني لعملكم من القالين Lot replicó: En verdad, detesto lo que hacen. رب نجني واهلي مما يعملون E invocó a Allah diciendo: Señor, sálvame a mí y a mi familia de lo que hacen. فنجيناه واهله اجمعين y lo salvamos junto con su familia. Salvo a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo. Y después destruimos a los demás. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين e hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وان ربك لهو العزيز الرحيم Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذب اصحاب الايكه المرسلين Los habitantes de Al-Aika desmintieron a los mensajeros de Allah. اذ قال لهم شعيب الا تتقون Su mensajero Sohaib les dijo: no temerán a Alá. Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Alá y obedézcanme. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Den la medida justa cuando comercien y no causen pérdidas a los demás haciendo trampas. وزنوا بالقسطاس المستقيم y pesen con equidad con una balanza exacta ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين no estafen a la gente dándoles menos de lo que les corresponde ni siembren la corrupción en la tierra واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين y teman a quien los creó a ustedes y a las generaciones que los precedieron قالوا انما انت من المسحرين dijeron en verdad estás embrujado وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين no eres más que un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros si eres de los veraces قال ربي اعلم بما تعملون Sohaib dijo Mi Señor es quien mejor sabe lo que hacen فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم y desmintieron al mensajero y se abatió sobre ellos el castigo del día de la sombra. En verdad, fue un castigo terrible. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وان ربك لهو العزيز الرحيم Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. وانه لتنزيل رب العالمين Y ciertamente El Corán es una revelación del Señor de toda la creación. Transmitida por el fiel ángel Gabriel. Directamente a tu corazón, oh Muhammad, para que seas un amonestador بلسان عربي مبين en pura lengua árabe. وانه لفي زبر الاولين Y el Corán y su revelación al profeta Muhammad está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ¿Acaso no les sirve de prueba a los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? ولو نزلناه على بعض الأعجمين Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين y éste les hubiera recitado sus aleyas, tampoco habrían creído en él. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo. Y éste se abata sobre ellos por sorpresa, sin que se den cuenta. Entonces dirán, no se nos concederá un plazo de tiempo para que podamos creer. ¿Acaso no querían apresurar nuestro castigo? Dime, oh Muhammad, aunque les concediésemos unos años más, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون y después les sobreviniera el castigo prometido, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ¿de qué les serviría lo que hubiesen disfrutado? وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Y todas las ciudades que destruimos habían recibido la llegada de mensajeros amonestadores, ذكرى وما كنا ظالمين que exhortaban a sus habitantes, y no fuimos injustos al destruirlas. وما تنزلت به الشياطين Y no son los demonios quienes han hecho descender el Corán, وما ينبغي لهم وما يستطيعون pues ni les corresponde hacerlo, ni tienen poder para ello. انهم عن السمع لمعزولون Y no se les permite escuchar nada del Corán en el cielo, ni lo que dicen los ángeles. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين No invoques a ninguna otra divinidad fuera de Allah, oh Muhammad, o estarás entre los castigados. Y advierte primero a tus familiares más cercanos. Y sé humilde y afable con quienes te siguen de entre los creyentes. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون Y si te desobedecen, diles, No tengo nada que ver con lo que hacen. وتوكل على العزيز الرحيم y encomiéndate al poderoso y misericordioso. Quien te observa cuando te levantas para rezar solo. Y cuando rezas con quienes se postran contigo, rezando en congregación. انه هو السميع العليم Ciertamente, Él es el oyente de todas las cosas, el sabio. هل انبئكم على من تنزل الشياطين Quieren que les diga sobre quién descienden los demonios. تنزل على كل افاك اثيم Descienden sobre todo mentiroso pecador. يلقون السمع واكثرهم كاذبون Los demonios intentan escuchar lo que se dice en el cielo. Y la mayoría de ellos son unos mentirosos que transmiten mentiras a los hombres. والشعراء يتبعهم الغاوون Y los extraviados de entre los yin y los hombres siguen las frivolidades de los poetas. الم تر انهم في كل واد يهيمون ¿Es que no ves que los poetas hablan sobre cualquier tema banal? Y dicen que no lo hacen. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون Salvo aquellos poetas que creen, actúan con rectitud, glorifican mucho a Alá en sus escritos y responden con sus poemas a las ofensas de quienes critican a los creyentes y la religión de Alá. ya sabrán los injustos el destino que les espera.